Bismillahirrahmanirrahim بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تنبيه المرة من مصدر الثلاثي المجرد على فعلة بالفتح إلى الآخر Evet Allahu Teala'nın inayetiyle İzzi'den 53. ve son dersimize geldik. Bu dersimizle İzzi'yi inşallah bitireceğiz. Tenbihün uyarı. Tenbih. El merretu. Yani masları binay merreyi okuyoruz. Hatırlayın emsileyi. Mensarun minsarun nesraten. Mensarun ismi zaman ismi mekan masları mimi. Minsarun ismi alet. Nesraten neydi? Mastarı binay merre. Nesraten de mastar hani nesren vezninde ya. Ama teklik bildiren mastar. Merre. Merre yani teklik. Merreten mesela tek. Tenbihun el merretu tek min masdari sülasiyil mücerredi. Sülasiye mücerredin mastarındandır yani teklik bildiren kelime sülasiye mücerredin mastarından ala fe'letin veznindedir. Ala fe'letin. Fe'letun veznindedir. Hatırlayın nasretun mesela. Mensarın minsarın nasreten. Fe'leten vezninde. Fe'leten, fe'letin, fe'letun yani sonun değişmesi önemli değil. Son biliyorsunuz nahuda okuyacağız. Kelimenin sonu i'raba göre değişiyor. Fe'letun veznindedir. Nasretun. Şimdi İnsan bir fiili bazen bir sefer işler mesela. Bazen iki sefer işler. Bazen üç ve üçten fazla işler. Mesela Nasar'a yardım etti. Bir sefer mi yardım etmi, etti? iki sefer mi? Yani o bir bir seferliği bildirmek için işte fe'letun vezni kullanılıyor. Mesela nasartu ben yardım ettim. Nasraten. Bir sefer yardım ettim. Nasartu nasraten. Veya biri birisini dövdü. Bir sefer mi dövdü? Bir tokat mı attı, iki tokat mı attı, üç sefer mi dövdü ne diyoruz? Darabe zeydün emren darbeten. Darbeten yani bir vuruş. İşte teklik bildiriyor. Fe'letün vezni. Bil fethi fetha ile yani fi'letün değil bakın. Fe'letün. Faal fiilin fethiyle. Tekulu dersin darabtu vurdum darbeten bir vuruşla vurdum. Darabtu vurdum darbeten bir vuruşla. Bu sahiha örnek. Bir de mu'tel de aynı. Kumtu, kame yakumudan gelir. Kökü kavame yakumu. Kumtu ben kalktım. Kavmeten. Bir kalkışla kalktım. Kumtu kavmeten. Kavame ya kökü. Kavmeten. Ve mimma zade ale selaseti. Peki sülasinin dışındakiler, yani sülasiden fazla olanlar, yani rubaiye mücerret, sülasiye mecdufi, bir de sülasi, e, rubaiye mecdufi. Evet. Ve mimma ondan ki zade artmış ale selaseti. Üçün üzerine artmış. Yani sülasi mezidu fihi, rubai mücerret bir de rubai mezidu fihi. Onlar nasıl oluyor? Onlar da bir ziyadetil ha'i. Ha'nın artırılmasıyla. Ha derken yine ta yani ha. Yine aynı ta tenis. Bu ta yuvarlak ta diyoruz ya yuvarlak ta. Yani durunca he okunuyor, geçince te okunuyor mesela. Mesela fe'letün geçince fe'letün okuyor durunca fe'leh bakın evet bi ziyadetil ha'i ha'nın artırılmasıyla yani ha derken ta'yı kastediyor. Durduğun zaman e, he olarak okunuyor. Evet. Demek ki bi ziyadetil ha'i ha'nın artırılması yani o ta'nın artırılmasıyla kel i'ta'eti bakın i'ta'un i'ta'unun merre masari binay merresi nasıl yapılır? i'ta'etun e'taytu i'ta'eten e'taytu verdim i'ta'un onun masları ta'yı yuvarlak ta'yı getiriyoruz yapıştırıyoruz i'ta'eten oluyor e'taytu i'ta'eten bir verişle verdim yani bir sefer verdim vel intilake intilaketu intelaktu serbest kaldım intilakaten bir sefer bir serbest kalışa serbest kalmasa. Şimdi bu ikisi de kısacası mücerred olsun, mezlufihi olsun, sülasi mezlufi olsun, rubai mezlufi, rubai mezlufi hangisi olursa olsun masdarın sonuna te getiriyoruz. Teklik ifade ediyor. Darabtu darbeten, nasartu nasreten, kumtu kavmeten, kultu kavleten mesela bakın. Kultu söyledin, kavleten bir söz söyledim yani. Kultu kavleten. Evet. mezid fiiller de öyle mesela. Bakın. Ekremtu ikrameten. Bir sefer ikram ettim. Ekremtu ikrameten. İstahractu istihraceten. Bir sefer çıkardım. Evet. İlla peki şu durum müstesna. İlla ma o kelime ki o mastar ki fihi ta'u tenisi. Zaten içinde ta'i tenis var. Zaten taiten. Zaten mastarının kendisinde taitenis var. Mesela rahime fiilinin mastarı nedir? Rahmetündür. Rahmün değil, rahmetün. Ha şimdi bunun maslarında zaten ta var. Peki onun teklik şeyini nasıl yapacaksın? Zaten ta var. Zaten kendi hakiki maslarında ta var. Veya dahrece yudahricu dahreceten bakın. Dahreceten. Onda zaten ta var. Onu nasıl yapacaksın? Zaten kendisine ta olanı nasıl? İşte onu söylüyor. İlla ancak şu müstesna. Ma o ki fihi onda ta tenisi. Zaten ta tenis var. Minhuma o ikisinden. Yani hem sülasiye mücerret bu minhuma derken yani hem sülasiye mücerret hem sülasiden ayrı diğerleri. Yani rubaiye mücerret, sülasiye mecdufi, e, rubaiye mecdufi. Hem sülasiye mücerret hem diğerleri. İkisinde de minhuma yani ikisinde de ta tenis maslarında zaten ta olan. Onu ne yapacaksın? Fel vasfu. O zaman vasfetmek, sıfatlandırmak fihi onda bil vahideti. Vahide kelimesiyle sıfatlandırmak vacibin vaciptir. Teklik bildirmek için o zaman vahide kelimesini sıfat yapacaksın o maslara. Vahide kelimesini sıfat yapman vaciptir. Nasıl? Örnekle daha iyi anlarsınız. Ke kavlike senin şu sözün gibi rahim tuhu ona merhamet ettim. Rahim tu ben merhamet ettim. Hu ona rahmeten desen teklik bildirmiyor. Niye? Çünkü zaten rahmetende ta var. Vahideten getireceksin. Rahmetene vahideten kelimesini sıfat yapacaksın. Rahim tuhu rahmeten vahideten. Ben ona bir sefer merhamet ettim. Rahim tuhu ona merhamet ettim. Rahmeten vahideten. Yani vahideten kelimesini getirmen vaciptir. Çünkü ta zaten vardı bunda. Mesela dahreçtuhu onu yuvarladım. Dahreçtuhu dahreceten teklik ifade etmiyor. Niye? Zaten dahreceten de zaten ta var. Ha diyeceksin dahreçtuhu dahreceten vahideten bir yuvarlamayla onu yuvarladım. Bu da bitti. İsmi alet de bitti. Şey ismi mastarı binay merreh. Teklik bildiren. Onu da öğrendik. Şimdi vel fi'letu. Mansarun, minsarun, nasraten. Abiden bir nisraten var nisraten masdare binaye nev'u çeşit bildiriyor. Masdare binaye nev'u çeşit. Vel fi'letu işte nisratun vezni, fi'letun vezni bil kesri yani fa'nın kesresiyle. Bak nasratun fa'nın fethasıyla idi. Nisratun faul fiilin kesresiyledir. Vel fi'letu bil kesri kesre ile faul fiilin kesresiyle lin nev'i çeşit bildirmek içindir. Nev'u lin nev'i çeşit bildirmek için minel fiili. Fiilin çeşidini bildir. Yani sen o fiili ne şekilde, hangi çeşit olarak yapmışsın? Tekulu dersin hasenu ti'meti. Ta'ame yat'amu yedi manasında. Ta'ame, ta'am yedi, yemek yedi yani. Ta'ame, yat'amu. Ti'metten çeşit bildiriyor. Cümlede değişik şekillerde mesela ta'amtu ti'meten haseneten mesela. Güzel bir çeşitle yedim. Veya Zeydun hasenut ti'meti. Zeyd Zeyd'in taam yemesi güzeldir. Güzel. Hani herkesin kendine göre bir yemek yeme çeşidi var. Bir yemek yeme şekli var. Herkesin bir oturuş şekli var. Mesela kimi ayaklarını e, uzatır oturur, kimi diz üstü oturur, kimi bağdaş kurur oturur, kimi yaslanır, kimi yaslanmaz, kimi çok affedersiniz çok çirkin şekilde oturur. İşte hasanut ti'meti güzel yiyişli. Yiyişi güzel, yiyiş çeşidi güzel. Veya vel cilseti mesela. Celse yazmış benim kitapta cilse olması lazım. Hasanül cilseti. Zeydün Zeyd hasanül cilseti. Oturuşu güzeldir. Hasanül cilseti. Aslında bu e, mastar-ı binayı nev e, daha evvel de söyledim söylemedim derslerim emsilede herhalde söylemiştim öyle hatırlıyorum bir kitap okumuştum orada bir çocuk e, dışarı Arapça kitaptı. Dışarı gittiğini, işte çok geç saatlere kadar dışarıda kaldığını, ondan sonra geç saate eve geldiğini, anne babasının uyuduğunu, lambaların yanmadığını falan böyle anlatıyor. Ondan sonra diyor ki fetahtul babe kapıyı açtım fithatel lissi. Lis hırhız demektir. Hırhız. Fetahtul babe fithate bak fitha açış şekli. Fithatel lissi hırsızın açtığı gibi o çeşit bir açışla kapıyı açtım. İşte orada ben fithatel görünce o kelimeyi tam bu masare binayna tam o zaman anladım. Yani o kullanılış şeklini görünce bunun ne şekil kullanıldığını, kullanış şekillerinden birini öyle görünce o güne kadar e, bunun pratiğini görmemiştim. Yani kullanılışını görmedim. Evet teorik olarak mesela emsilede veya izide öğrenmiştim ama bunun nasıl kullanıldığını herhangi bir kitapta rastlamamıştım. İlk orada rastladım. Baktım çocuk diyor ki fetahtul babe fithatel lissi. Hırsız gibi ben kapıyı açtım diyor. Hırsızın açı şekliyle açtım. Evet. Orada öyle çok hoşuma gitmiş diyor Hiç unutmuyorum o örneği. Fetahtul babe fithatel lissi. Şimdi burada Hasanut ti'meti vel cilseti. Benim izi yanında okuduğum Allahu Teala selamet versin. Seyday Molla Masum şimdi emekli olmuş. Diyarbakır'da ikamet ediyor. Çok yaşlanmış çok sevdiğim bir hocam o izi bana ders verip bitirdiğinde bu Hasan-ı Ti'meti vel Cilseti dedi ki yanlış değilsem o da dedi ki benim seydam demiş. Yani onun hocası söylemiş. Demiş İmam Ezancani bu sonu ke izinin sonu bu örnekle bitiriyor. Ne için? Talebe yemek yemesinde çok düzgün olacak. Çok güzel yemek yiyecek. Çok edeple yemek yiyecek. Bir de oturuşu çok önemli talebe çok güzel oturacak. Edeple oturacak her zaman. Özellikle ulemanın yanında, özellikle hocalarının, seydalarının yanında. İşte diyordu bu son örnekle İmam-ı Zencani bunu ders vermek istiyor. Yani yeme, içme adabı ve oturma adabı zaten her şeyin adabı, her şeyin edebi önemli. Özellikle bu ikisi çünkü yemek yeme edebi çok önemlidir. Oturuş bu iki insanlar çünkü en sık karşılaştığı şeylerden birisi de yemek yemedir, oturmadır. Bu ikisi çirkin olursa talebeye hiç yakışmaz. Talebe çirkin bir şekilde yemek yerse olmaz. Çirkin bir şekilde oturursa olmaz. Herkes için olmaz ama talebe için, ilim talebesi için hiç olmaz. İşte takulu hasanu ti'meti vel cilseti bu örneği de vermesinin hikmeti buymuş. Evet, İzzi kitabını bitirdik elhamdülillah. İzzi çok önemli bir kitap, çok mühim bir kitap. Çünkü sarfın hemen hemen bütün konularını özet olarak, kısa olarak, öz olarak almış. Ee, anladığınız yerler olmuştur, anlamadığınız yerler olmuştur, aklınızda kalan yerler olur, kalmayan yerler olur. Ama bu izi ömür boyu size yarayacak. Sık sık bunu tekrarlayın. Bazı kuralları çabuk tatbik edemeyebilirsiniz. Normaldir bu. Bunlar normal. Özellikle bu mu'tellerde, illetlilerde karıştıracağınız, anlamayacağınız, hatırlamayacağınız, aslını kökünü çıkaramayacağınız yerler çok olacak. Zamanla, pratik yapa yapa, Kur'an'dan, hadisten, Arapça kitaplardan bunların pratiğini yapa yapa öğreneceksiniz. Ama tekrar çok önemli. Sık sık izi kitabını ta sarf ilmi sizde yer edinceye kadar ya tekrarlayın ya da ders verin. Ders verme de insanın gelişmesinde çok önemli. Elhamdülillah bitirdik izi. Subhaneke la ilme la şey önce ibareyi okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tenbihun المرة من مصدر الثلاثي المجرد على فعلة بالفتح تقول ضربت ضربة وقمت قومة ومما زاد على الثلاثة بزيادة الهاء كالإعطاءة والانطلاقة إلا ما فيه تاء التأنيس منهما فالوصف, في فالوصف فيه بالواحدة واجب كقولك رحمته رحمة واحدة ودحرجته دحرجة واحدة والفعلة بالكسر للنوع من الفعل تقول حسن الطعمة والجلسة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين الفاتحة معها الصلوات